jeden deň je tu v ponuke niečo ako kolotoč, v zápetí sa vám všetko zjaví ako hojdačka, lebo okrem tradičnej rotácie ročných období sa riešia aj zmeny, ktoré sa týkajú stúpajúcich, respektíve klesajúcich teplotných rozdielov. No a potom si poviete, že <laughs> život je nuda, to v žiadnom prípade. Do hry vstupuje samozrejme aj iný a podstatný element, to je človek, máte úplne vtedy vymaľované, lebo v jeho prípade je to pestré až až, od tých energických až po typ daj mi slamu, padnem na ňu, každý sme sem prišli s inou výbavou a tak sa tou najzákladnejšou zásadou stáva niekedy ťažko dosiahnutelný fakt. To znamená prijať seba samého vo verzii, ktorú sme dostali. Sú takí, ktorým sa to darí, iní vylepšujú všetko, čo sa dá, od štúdia až po rôzne lekárske zákroky, lásku k inému človeku, a to nemyslím tu, ku ktorej patrí aj intimnosť. Tu však môžete dosiahnuť len tým, že to dostanete, lebo buď to máte, alebo nie. Tam diplom ani bylinky zvyčajne nepomáhajú. V tej aktuálnej dobe sa nám to odhaľuje asi najvýraznejšie, ako náhle odprezentujete napríklad svoj názor na konkrétnu udalosť a je jedno akú, prípadne situáciu, tak hneď zistíte, koľká bije. Na niečo si posvietime aj petrolejkov, no často na tých, ktorým bolo dopriate žiť inú dobu, a čeliť trošku odlišnejším starostiam, respektíve radostiam. Tá jazda sa v tejto chvíli začína, no a príjemné počúvanie z Banskej Bystrice vám želá Peter Kršiak. fintou, to dnes aj rozbiehame, veci znali fanúšik určite veľmi dobre vie, že dnes sa do svojho nového dňa, čiže 9. apríl, máme v kalendári, prebudil práve tento rodák z Prešova a už si musí predmeno alebo zameno <laughs> písať aj dve šestky. Peter Nať s tým spevom začínal ako folkáč, ešte v 70. rokoch, potom došlo na skupinu Profily, kapelu Karlavica, s ktorým natočil aj svoju prvú veľkú hitovku profesora Indiga. No a tú kariéru úspešnú štartoval v 83. O rok neskôr tu bola skupina Indigo. Prvý album Prevrátená pokladnica v bratislavskom Priori, Upchaté metro v Prahe a titul Zlatého Slávika. Ten sa spája s rokom 1985 už je to presne 40 rokov od tohto momentu, keď vydal aj druhý album Mne sa neschováš, Myslíš na to, na čo ja, to bola albumová trojka, zase trošku iného razenia, my sme si pripomenuli Fintu, ktorá e, vyšla v podstate prvá po tých e, udalostiach z novembra 89, ale bola zároveň poslednou s tým tradičným indigom, ktorý sa potom úplne začal meniť, čo sa týka zostavy a prišiel s aj optimistickými titulmi, aj rekapitulačnými, hlavne Chlapci z Lampárne, kde to bolo aj o učení sa chodiť v zákryte a v červených trenkách spasiť svet. Asi najviac hranou pesničkou v rádiách bol titul Máš, čo máš, kde teda Peter reagoval na meniaci sa hodnotový svet v novovzniknutej spoločnosti slovami máš čo máš, ale vlastniť to nemôžeš, keď privlastníš si slobodu, v tej chvíli zomrieti a kúpená pravda je len hrou na vety. Nadčasový to titul, vyznievajúci optimisticky ako komplet, no a poznačila ho aj chuť začínať na novo, v nových podmienkách, preto sú na tomto titule aj skladby typu Strážma môj rozum a Finta, ktorá sa stala titulnou pesničkou, pokrstil mu to vtedy Petr Janda z Olympiku. No a aj nadčasové dielo s názvom Zachránte ľudí pred ľuďmi je práve z tohto obdobia, ale dnes je to z jeho strany všetko, pretože tie základné piliere aktuálne petrolejky budú postavené na iných menách. Máme tu dve jubileá, na jednej strane spomienku na Vabyho Rivolu, keďže 4. apríla uplynulo 90 rokov od jeho narodenia a vo februári 30 rokov od odchodu, tak sa piatimi pesničkami pristavíme pri ňom. No a vo finále to bude o čerstvom 70 čiže o 4 roky staršom Igorovi Pavelicovi, ktorý so skupinou Velasí sa tiež určitým spôsobom do tej hudobnej histórie v našich zemepisných šírkach zapísal. Čo sa týka trikolóry, bude reagovať na dnešný Medzinárodný deň boja proti hluku, takže pesničky o tichu, tie by nám tu mohli dnes robiť spoločnosť. Je to 99. deň v kalendári pre rok 2025. 266 by ich malo byť pred nami. Meninový oslávenec Milena, meno slovanského pôvodu, Vyskytuje sa u nás pomenej, keď tak skôr s tým káčkom medzi N a A. Významovo milá milovaná v Českej republike má meninový sviatok Dušan, majiteľ mužského krstného mena srbského pôvodu. Všeobecne sa súdi, že je to skrátená podoba mena Duchoslav. Objavilo sa v 13. storočí, aj keď teda Duchoslav bol doložený oveľa neskôr. No etymologicky je základom buď duch alebo duša, ale môže to byť aj dých. A medzi týmito trovami, tromi slovami je rozdiel, len sa to môže prejavovať trošku odlišne. Meno mohlo byť výsledkom, že ešte pred eh, jeho vznikom nejaký chlapec prejavoval svojho ducha alebo oduševnenie nejaké tie veci. Znamená to teda ten, kto má dušu alebo ten, kto má dobrý dých. No a ten Medzinárodný deň boja proti hluku, ten bol vyhlásený v roku 2004 na podnet hudobno-ekologického združenia pri Českej hudobnej spoločnosti, v skratke Hudekos. Každoročne e, pripadá hlavne na zelený štvrtok, ale malo by to byť v podstate v pohode aj s tou stredou, ktorú máme aktuálne v kalendári, lebo zasahujeme reprizovo aj do štvrtka. Tento deň vyzýva ľudí, aby rešpektovali všeobecné práva na ticho a boli tolerantní voči svojmu okoliu. Účelom tohto dňa je zvýšenie povedomia o potrebe ochrany sluchu a dôsledkoch rušivého hluku na náš organizmus, takže môžete to trošku stíšiť. Napriek tomu, že budeme rytmicky aj v tej nasledujúcej nahrávke a pripomenieme si dámu, ktorá sa narodila o 3 roky skôr ako Peter, a aj pre ňu napísal jednu z pesničiek, aspoň melódiu. To bol album Václavák a skladba s názvom Juanita. No a Iveta Bartošová v tom čase spolupracovala výrazne hlavne s Michalom Davidom, autorský, ktorý pre ňu zhudobnil aj ten nasledujúci titul. Ten je trošku starší ako Václavák, objavil sa na albume Natur a pesnička dostala názov Svítá. Svítá. chvíli svitanie. Lesk a bieda tej československej hudobnej scény, neskôr teda samostatnej českej, tak to bola práve Iveta Bartošová. 59. výročie narodenia si je možné v týchto dňoch pripomínať. Začínala ešte ako študentka na strednej škole s kapelou Diantus, potom sa dostala do finále speváckej súťaže o mladú píseň v Jihlave v 83. skončila na 4. mieste a tam niekde sa to odrazilo, čo sa týka cesty. Začala potom neskôr vo dvojici s Petrom Sepešim, prišli tituly typu Knoflíky lásky, Červená, Den, kdy nejsem s ní. V 85. vydali spoločne, teda, no, on sa toho už nedožil, samozrejme, tú profilovú LP platňu Knoflíky lásky, spolupráca s Pavlom Vaculíkom, Petrom Hanigom a ďalšími. No, tá tragická nehoda mm, urobila škrt cez rozpočet, potom ju presvedčil vrátiť sa Petr Hejduk, takže so skupinou Balet naspievala pesničku Hej pane jockey, prišli kroky Františka Janečka Léto a následne Ladislav Štajdl a orchester, ktorý robil a nahrával podklady na prvú profilovku. Tam sa to potom prehúplo aj do tých ďalších projektov a v roku 1990 sa točilo práve v štúdiu Jevany dielo, ktoré sme počúvali. Michal David skladateľom, Šárka Šmitová sa postarala o text k tejto pesničke. Objavili sa tam aj ďalšie také výraznejšie tituly typu Scházíš mi čím dál víc alebo O lásce. K tejto skladbe sa potom neskôr ešte vrátila, keď ponúkala v závere 90. rokov aj titul Ve jménu lásky, ale to už bola spolupráca s Vladimírom Kočandrlem, Karlom Svobodom a ďalšími. Pričom s Karlom Svobodom priebežne teda mala možnosť spolupracovať hlavne vďaka tomu, že bola súčasťou tých koncertných projektov a štúdiových v prípade orchestra Ladislava Štajdla, lebo to nemalo ďaleko ani ku Karlovi Gotovi, takže toto obdobie sme si pripomenuli, už je to 11 rokov, bude to 11 rokov od momentu, ktorý ukončil tento životný príbeh 29. apríla 2014. Letí to neskutočne a letí to aj v prípade ďalšej dámy, ktorá je iba o jeden jediný deň staršia. Tam sa určite bude veľkolepo 60 pripomínať pretože s tým nemala problém ani pri predchádzajúcich jubileách. K tomu sa dopracujeme po pohľade do kalendára, aspoň niekoľko udalostí, ktoré nám z neho vyčnievajú. Pokiaľ ide o 9. aprílový deň, vo Francúzsku v Paríži otvárali v roku 1667 prvú výstavu Akadémie maliarstva a sochárstva. Niekde to začať muselo. Francúzsky cestovateľ René Robert eh, Ritier de la Salle obsadil v roku 1682 pre Francúzsko územie v oblasti delty Mississippi. Na americkom kontinente dostalo to názov Louisiana. V 1747 vykonali poslednú popravu s ťatím v Británii. Bol to Grove, Odsúdený bol za velezradu pri vtedajšom povstaní. V Londýne v roku 1838 otvárali tiež budovu Národnej galérie. Americký kongres e, ten v roku 1866 schválil zákon o občianských právach, ale odtiaľ potiaľ samozrejme priznal tieto práva všetkým v Spojených štátoch narodeným osobám. Môžete si typnúť, kto dostal výnimku, tú nemilú výnimku a občianské práva nezískal. Ešte chvíľočku. Pokiaľ ste typovali indiánov, tak ste to trafili. Tí veľmi trpeli a môže byť, že aj dodnes si nesú svoje jazvy z toho, čo tam pristahovalci vykonali a tí pristahovalci mali svojich potomkov, ktorí riešia aj indiánov na iných územiach a potom to tak aj vyzerá. Poďme za ľudskou bílou, ktorá prichádza s cirkusom. Pripomenieme si ju aj z toho dôvodu, že po troch rokoch od vydania albumu Hana sa v 2019 vrátila do bratislavského štúdia Little Beat, aby tam natočila ďalší novinkový štúdiový projekt s názvom Ta o mne. Vyberalo sa z viac ako 40 eh, pôvodných pesničiek, z ktorých následne teda producenti aj s ľudskou pripravili mm, niekoľko demonahrávok, nejakých 23, z ktorých sa nakoniec na album dostalo 13 najlepších. Dbalo sa eh, nielen na tú hudobnú zložku, ale zásadne aj na texty jednotlivé. No a jeden z tých, ktorý prešiel tak ten dostal názov Cirkus bude. Nasednu si do svý maringotky, beru s sebou jen tvý fotky. Něco přede mnou a něco za mnou, to zůstává a na cestě jsem já budoucnost vyčtu z dlaně za jízdy na kole po tenkým laně skrotím ty grava i koně a každou noc jinde spím víc, víc nemusím mít Mám, mám, mám o čem snít, dá, dá na nový místa. cílne, ale cesta je jistá. Já se neohlížím, prostě Kdo to nezažije, nepochopí. někde to bolí a ty drápe a tajne brečím pod make-upem. Sotva se držím pak na chůdách a letím do pilin, ať není nuda. Aspoň se pořád něco děje, jsem trochu šašek, ale více bavím já. Víc nemusím mít, mám, mám, mám o čem sní dám, dám na nový místa. Cílne, ale cesta je jistá. sú plány, mám to snadný cesty zpátky, neznám žádný, nejsou No a teda my poznáme teda práve túto dámu, ktorá na svet prišla ako Hanka Zaňáková, vyučila sa za krajčírku, potom študovala spev na ľudovej škole umenia. Ako speváčka začínala s kapelou Helius, bol tam aj Rock Automat, potom aj Maximum Petra Haniga, neskôr Arakain napríklad – bola z nej aj rockerka, aj popová speváčka, no a práve Petr Hanik prišiel s nápadom, aby teda išlo o speváčku menom Lucie Bílá. Natočili sa neposlušné tenisky a celkom sa zadarilo v tých 80 -tých rokoch, ale potom došlo k spojeniu s Ondřejom Soukupom po 89. s Gabinou Osvaldovou a prvý taký dospelácky album Mizariel keď začala účinkovať aj v muzikáli Bedári, potom došlo na Drakulu, Krysarža, Johanku z Arku, Excalibur, Carmen, takže muzikálových projektov naozaj dosť a vyškriabala sa aj na čelo Českého Slávika už v 96. keď sa ten český objavil poprvýkrát ako samostatný od slovenského a Karel Gott, skupina Olympic Lucie Bílá, to boli vtedy šampióni a pozbierala potom množstvo ocenení aj v tom Slávikovi sa dlhé roky tešila z vedúcej pozície, než teda prišla Aneta Langerová, ktorá ju na chvíľočku zosadila a potom sa priebežne o túto pozíciu delila aj s Evou Farnou a ďalšími interpretkami. V každom prípade zostáva jednou z najvýraznejších a ocenil to aj prezident, konkrétne teda Miloš Zeman, keď je 28. septembra 2014 udelil medailu za zásluhy prvého stupňa za zásluhy o štát v oblasti umenia. A teda je to živel, ale v dobrom slova zmysle. Živelnou bude aj dáma nasledujúca, ktorú si o chvíľočku pripomenieme jednou pesničkou, aj keď je tu pologuľaté životné jubileum, ale my sme sa v formácii, ktorú tvorí ešte s inou dámou už v tomto roku trošku povenovali. Poďme ale pozrieť do prvej polovičky 20. storočia, čo sa týka udalostí. S tým 9. aprílom sa spája tiež dianie z Kanady v roku 1917, predovšetkým v provincii Quebec, vo frankofónnej časti Kanady. Tam je to sviatok, ktorým si obyvatelia pripomínajú obete Prvej svetovej vojny. 9. apríl vybrali preto, lebo v tento deň v tom 1917, čo bola vtedy bol to vtedy veľkonočný pondelok, podnikli kanadské zbory útok na nemecké pozície na vyvýšenine Vimy vo Francúzsku. V tej dvojdňovej bitke zahynulo takmer 3600 kanadských vojakov a 7000 bolo zranených. Turecké národné zhromaždenie v 1928 schválilo zmenu ústavy, z ktorej vynechalo článok o islame ako štátnom náboženstve Turecka japonskí letci. Mená síce dnes nič nepovedia, ale toto by som nemusel pokaziť. Masáky Jinuma a Kenji Tsukagoshi v roku 1937 zdolali trasu Tokio-Londýn v tom čase za rekordný čas 94 hodín 18 minút, čože je to dnes, letíte tak 2 hodinky a ste pri mori. V roku 1940 eh, druhá svetová vojna v rámci nej nemecké vojenské jednotky bez vyhlásenia vojny zautočili na Norsko a Dánsko. Išlo o bitku o Narvik. Bola e, sériou pozemných, námorných vojenských stretnutí v druhej svetovej vojne. Odohrávalo sa to medzi 9. aprílom a 8. júnom roku 1940 a v nich sa rozhodlo o obsadení Norska treťou ríšou. Bola súčasťou norskej kampane stretnutie E, tie sa konali tieto stretnutia v Narviku a jeho okolí. V oblasti proti sebe bojovali armády Norska, Veľkej Británie, Francúzska a Poľska proti Wehrmachtu. Na mori sa stretávali tiež v bitkách, tie pozemné boje trvali dva mesiace, k námorným došlo 10. a 13. apríla. Ten, tá dôležitosť Narviku spočívala v tom, že sa jednalo o strategicky dôležitý prístav, kde voda nezamrzala, slúžilo to k doprave švédskej železnej rudy, privážanej po železnici. E, stretnutia e, skončili napokon tieto strety víťazstvom Nemcov, čo viedlo aj k totálnemu obsadeniu Norska a ústupom spojencov z tejto oblasti, ale treba podotknúť, že Nemci tiež utrpeli vážne straty. Briti, e, tí ich pripravili o 10 torpédoborcov, pričom oni mali, čo sa týka strát, iba dva potopené takéto námorné takéto námorné mm, stroje, nazvime to takto. Ešte rok 1942 na Filipínach kapitulovali americké jednotky. Na poloostrove Batán sa Japoncom vzdalo 75 tisíc amerických vojakov, takže neboli tam určite na rekreácii. Takto výrazne sa Američania zrejme do Japonska nechodia slniť, ak vôbec. A keď, tak postupne my si teraz pripomenieme rok, ktorý v podstate nasledoval, než došlo na ten nasledujúci, to už bola na svete aj dáma, ktorá sa zviditeľnila v našich zemepisných šírkach hlavne ako speváčka. Začínala so skupinou Jezinky, ale pôsobila aj v hudobnom programe Jozefa Laufra a od roku 1980, keď mala 30, tak spolu s Hanou Buštíkovou sa stala súčasťou speváckého tandemu ktorá si hovorí Kamélie. Danka Voková, 8. apríl, rok 1950, narodení nový termín. Došlo aj na detský rozhlasový súbor, vedený Bohumilom Kulínským, z ktorého sa neskôr stali Bambíny di Praga. Študovala na gymnáziu so zameraním na francúzštinu, po maturite sa rozhodla k štúdiu francúzštiny a češtiny na pedagogickej fakulte No a počas štúdií sa teda stala členkou spomínaných jeziniek, e, ktoré vtedy vystupovali aj s Helenkou Vondráčkovou a pravidelne točili zbory pre renomovaných spevákov, vrátane Karla Gota, alebo čo sa týka nahrávok tanečného orchestra Československého rozhlasu, natočili aj vlastnú LP platňu, ale predsa len tie kamélie zarezonovali trošku výraznejšie a keď prišli aj s profilovkou, ktorú dávali dohromady Petr Dvořák, Pavel Ružička aj Vladimír Ružička pod skratkou Ormovci. Tak e, tou úvodnou pesničkou na albume Pár Avion bol práve prichádzajúci Démon. Démon. celkom zaujímavým obdobím bolo aj vystupovanie s Karolom Duchoňom na Slovensku. Potom hm, Dana Vlková dostala ponuku vystupovať s Jozefom Laufrom a začala sa spievaniu venovať profesionálne a v koncertnom programe Pepika Laufra pôsobila ako sprievodná speváčka, tam sa zoznámila aj s Hanou Buštíkovou, stali sa celoživotnými kamarátkami a e, keď e, Hanna Buštíková odišla e, k Jirkovi Kornovi, Dana išla na materskú dovolenku v tom čase sa aj osamostatnili, vystupovali samé za seba, ale v roku 1980 došlo k založeniu Dua Kamélie, ktoré bolo populárne u nás hlavne v 80 rokoch a nielen u nás. Vystupovali aj v zahraničí, v Nemecku ako Hanna und Dana. Pesničky spievali aj v angličtine, aj v nemčine. V roku 1983 súťažili aj v Tokiu na svetovej e, súťaži populárnej piesne World Popular Song Festival Yamaha. Tam už predtým vystúpil aj Karol Duchoň, aj Peter Hečko napríklad. No a oni tam spievali pesničku Čau Pepino. My sme počúvali Démona, ktorý sa zaradil medzi také tie albumové prvotinky na tej jednotke z tých známejších formule Jako Robinson, Cukrkáva, Limonáda. To by mohli byť také tie najvýraznejšie z počiatku, keď sa rozbiehali No a dnes teda pri príležitosti 75. narodenín sme sa pristavili aj pri nej. Ešte jeden nový oslávenec na nás čaká, k nemu môžeme tiež prejsť cez údaje z historického kalendára. Keď mala Dana rok, tak e, chirurg Jan Bedrna, teda nie pri príležitosti narodenín samozrejme, ale na čerstvo otvorenej vojenskej lekárskej akadémii v Hradci Královom e, uskutočnil prvú úspešnú operáciu chlopne a v tomto okamihu sa zrodila aj česká kardiochirurgia v roku 1959, čiže pred tými 66 rokmi, sa skončil aj výber amerických astronautov pre prvé pilotované lety do vesmíru. K naplneniu programu Mercury vybrali 7 mužov, z nich ako prvý letel do kozmu Alan Shepard, v máji 1961. Nestihol teda predbehnúť Juria Gagarina, išiel mesiac po ňom. V januári 1971 sa stal Shepard piatým človekom, ktorý sa prechádzal po mesačnom povrchu, oficiálne teda. Postupne sa zúčastnilo niektorej americkej vesmírnej misie všetkých sedem pilotov, niektorí aj viackrát. Virgil Grissom zahynul pri požiari Apollo 1 v januári 67. No a z celej sedmičky žil najdlhšie John Glenn. Ten zomrel 8. decembra 2016. Národné zhromaždenie Československej vtedy socialistickej republiky schválilo v roku 1960 územnú reorganizáciu Československa a nové volebné zákony. Vzniklo 10 krajov, 108 okresov, z toho na Slovensku to boli teda 3 kraje, Poznali sme ich veľmi dobre, západoslovenský, stredoslovenský, východoslovenský a mali sme tu 33 okresov, menej aparátu a mohlo byť viac peňazí na ďalšie potrebné veci. V roku 1963 na slávnostnom zhromaždení v Bielom dome udelil vtedy 35. americký prezident John Fitzgerald Kennedy britskému premiérovi Winstonovi Spencerovi Churchillovi čestné občianstvo Spojených štátov za jeho zásluhy v druhej svetovej vojne. No a potom prišiel rok 1969 a narodil sa okrem iných teda aj člen aj v súčasnosti brneckej folkovej skupiny Kamelot, spevák, sprievodný gitarista Viktor Porkristl, Ehm, Tuto kapelu zakladal Roman Horký v 82. a je súčasťou samozrejme, lebo je to líder, autor pesničiek, ale z času na čas využíva aj Viktora, aby si zaspieval, tak si to teraz pripomenieme z albumu Zemne Antilop, keď eh, Viktor spieval v pesničke Dým. Dým. 去。 Kamelot a rodák z českých Budejovic Viktor Porkrystl, ktorý tú hudobnú kariéru začínal v skupine s názvom Bramblouš a potom pokračoval aj v iných formáciách typu Náhoda, Víkend alebo Vodáci a po predčasnom odchode spoluzakladajúceho člena Kamelotu Radka Michala prijal ponuku nastúpiť do tejto kapely na jeho miesto a boli momenty radostné, boli aj tragické, hlavne ten 3. júl roku 2004, keď pri návrate z festivalu Tremská porta v Hlave nad ránom havaroval v blízkosti hlubokej nad Vltavou, narazil do stromu, v bezvedomí a s ťažkými zraneniami bol prevezený do Českobudejovickej nemocnice, ale čo bolo horšie, pri tomto incidente zomrel na mieste spolujazdca Tremp Luboš Dvořák, zvaný Lampa, ktorým kameloti tiež natočili štúdiovku, ale aj druhý spolujazdec, takže na ďalšie 4 roky bol aj Viktor mimo. V kapele ho nahradil Marek Dráb zo skupiny Nová sekce. V januári 2008 sa do kamelotu vrátil a mal by byť aj v súčasnosti členom tejto formácie, ale ísť ďalej životom s takouto jazvou určite nie je jednoduché. Máme za sebou aspoň v pesničke pripomenutie si tých aktuálnych 56. narodenín. No a o malú chvíľočku si pripomenieme ďalšieho pána, ktorý sa v týchto hudobných vodách e, mal možnosť realizovať a ani veľmi teda nebudeme žáner meniť, pretože keď sa povie Vaby Rivola, tak trempská folková pesnička tam je to jasné. Čo sa týka spojenia, k tomu sa dostaneme. Priebežne ešte si prebehneme teda ďalšie udalosti, aspoň po ten rok 2000, ktoré nám z kalendára vyskakujú, keď Spojené štáty a Sovietský zväz vtedy v roku 1976 uzavreli dohodu o mierovom využití výsledkov podzemných jadrových skúšok O rok neskôr v Španielsku po 40-ročnom zákaze opäť povolili činnosť komunistickej strane. Československo v tento deň navštívil Michail Gorbačov, písal sa rok 1987, najvyššieho sovietského predstaviteľa vítali davy občanov úplne spontánne, ľudia si s jeho návštevou spájali nádeje na obrodu spoločnosti po vzore ruskej perestrojky, ale prišiel, napapal sa, pozdravil a odišiel a išlo sa ďalej. V Gruzínsku o dva roky to bolo podstatne horšie. Ono sa to pripomína ako štátny sviatok, Deň národnej jednoty a každý rok 9. apríla si v tejto postsovietskej krajine a republike pripomínajú obete veľkej demonstrácie v Tbilisi z roku 1989. Proti protestujúcim zasiahla nielen polícia, ale aj armáda a výsledok bol tragický. 20 demonstrantov prišlo o život, stovky ďalších boli zranené. No, medzi prvými obeťami napríklad 16-ročné dievča, ktoré sa vôbec snažilo len z miesta uniknúť a vojaci ho v podstate dobili na smrť pred očami maminy. Tento útok zachytila aj kamera z balkóna budovy na druhej strane bulváru, takže naozaj nemilé veci sa tam diali a buďme radi, že sme stále tam, kde sme. Gruzinsko v 91. tiež deklarovalo nezávislosť od Sovietskeho zväzu. V roku 1998 zase došlo na inú tragédiu, Najmenej 107 moslimských pútnikov zahynulo počas paniky, ktorá vypukla v posledný deň každoročnej púte v Saudskej Arábii. No a v roku 1999 politici v niektorých krajinách sveta e, riešili iné veci. No, vie sa, že ich povolanie je aj nebezpečné, o čom sa po niektorí presvedčili aj na vlastnej koži a niektorých to politické účinkovanie stálo tiež život. Príkladom môže byť plukovník Ibrahim Bare Majnasára, ktorý s využitím armády prevzal moc v západoafrickej krajine Niger začiatkom roka 1996. Zvíťazil síce v prezidentských voľbách, ktoré sa konali v júli toho roku, ale jeho rivali ich označili za zmanipulované Vojenský režim sa skončil práve 9. apríla 1999, keď ho zastrelili na letisku v hlavnom meste. Stalo sa tak vo chvíli, keď chcel nastúpiť do vrtulníka. S najväčšou pravdepodobnosťou chcel utiecť z krajiny pred e, nespokojnosťou, ktorá narastala s vyšetrovaním tejto vraždy sa začalo až v júni a po troch mesiacoch sa to skončilo amnestiou. Takže aj takéto veci sa dajú v historickom kalendári objaviť. Ono by bolo najlepšie, ak by bežným obyvateľom eh, sa nemuselo ubližovať a potom by tá druhá strana mohla pokojne žiť aj v blízkosti nás. Nemuseli by sa ochrankou obkolesovať, ale mohli by normálne chodiť a komunikovať. Dobre, nechajme to v tejto chvíli bokom. Poďme za muzikou, kde sa riešili iné emócie, Babi Rivola a jeho pesničkové odkazy. Rozbehneme sa starou známou cestičkou, alebo teda ako sa v pesničke objaví, čaká na nás stará stezka. se vracel, když se vsedle houba a svou píseň pěl. Po ní jezdil každý kauboj, když se vracel, když se vsedle houba a svou píseň pěl.

nezasviští laso nad mou hlavou. Kde jsou doby, kdy jsem po ně sedával, nikdy nezasviští laso nad mou hlavou. Kde jsou doby, kdy jsem po ně sedával, Texas, Teska vedla kdysi Oklahomou. No a Babi Rivola, na ktorého dnes teda mienime spomínať, a to na základe toho, že tu je 4. aprílový deň a rok 1935, keď sa vkladne narodil ako Jiří Rivola. Stal sa tremským pesničkárom, ktorý bol aktívny od konca 50 až do 90 rokov a stal sa autorom viacerých trempských dá sa povedať, že hitoviek, významným predstaviteľom českého trebského hnutia. No a so svojím bratom Mirkom, zvaným Miky Rivola, priniesli poslucháčom tiež niečo, čo s vďačnosťou prijímali, vyučil sa za sústružníka, študoval na gymnáziu, nakoniec absolvoval strednú priemyselnú školu strojnickú na Kladne Nasledovala vojenská služba u PT pákov, pomocných technických práporov, neskôr pôsobil ako konštruktér cestných strojov, no a už v mladosti sa zaoberal hraním na gitaru, skladaním pesničiek. V roku 1963 založil s bratom Mirkom, čiže Mikim Rivolom, tremskú hudobnú kapelu Hobous, ktorá úspešne Vystupovala na koncertoch, v televízii aj na súťažných prehliadkach festivalu Porta. No s touto kapelou teda natočil tiež zásadné tituly, ktoré sa s ním spáva, spájajú. Medzi inými je to aj nahrávka s názvom Tak už mi má holka mává. -hmm. jen. Máš teplou dlaň a už se stmívá. Těžký je říct, že se končí den. Vlak poslední vagon mívá. Tak už mi má holka mává, ve očích má slzy pálí život jde dál, to se stává. Já to vím, tak už mi má holka mává, i pravčí zelenou dává. Tak jeď, jeď, jeď, tak jeď, jeď, jeď, tak jeď, jeď, jeď, tak jeď. Koleje jsou cejkem loučení, kam se ve očích střádá. Smutek je šátek osamění, co mu skejm na cestu má, Tak už mi má holka máva, ve očích má slzy pálivý. Život jde dál, to se stává. Já to vím, tak už mi má holka mává, výpravčí zelenou dává. Tak jeď, jeď, jeď, tak jeď, jeď, jeď, tak jeď, jeď, jeď, tak jeď. Za zády zůstal mi pláč i smích, do tmy se můj lakně řídí. Zmizela holka jak loňský sníh a světla mě z dálce svítí. Tak už mi má holka mála, ve očích má slzy pálivý Život jde dál, to se stává. Já to vím, tak už mi má holka mává. Vítravší zelenou dává. Tak jeď, jeď, jeď, tak jeď, jeď, jeď, tak jeď, jeď, jeď, tak jeď. vedieť. Tak už mi má holka máva, povideli sme album z polovičky 70 rokov, nebol to samostatný album Vabyho Rivolu a kapely Hovous, ale ďalších interpretov, ktorí na tej folkovej a tremskej scéne už tak trošku niečo znamenali, pretože vydavateľstvo vtedy e, ponúklo Suprafon konkrétne písne dlouhých cest a vyskladali to interpreti typu Pacific, Kapitán Kit, Vabidanek a Brontosaurik, ním teda treba aj Vabiho Rivolu priradiť, mali tam tri pesničky, no a táto, to všetko, ten mini blok mala možnosť otvoriť, ale potom sa neskôr dostali a dopracovali aj k vlastným projektom na začiatku 90. rokov. E, to bolo aj o albume, z ktorého si vypočujeme ďalšiu z pesničiek. Ešte keď sa vrátime do tej minulosti, tak e, do tremskej osady Zlatý klíč vstúpil Vaby Vola v roku 1958, zakladal ho jeho mladší brat Miky v 56. a od roku 1968 budoval Zlatý klíč na juhu Čiech osadné sídlo zvané Fort Hazard, takže sa stal zakladajúcim členom Českej tábornickej únie, v ktorej pôsobil až do roku 1993. No a svojou činnosťou inšpirovali tisícky mladých ľudí a trampov a ono to samozrejme bolo tam aj o spievaní, lebo keď už idete na tramp, tak niekto tú gitaru so sebou zvykne nosiť a potom sa to tam má možnosť rozospievať a tam sa potom tie skladby pri táborákoch ozývajú do široka, do ďaleka v údolí a je pravdepodobné, že niečo na tento spôsob postihlo aj nahrávku s názvom Poslední Jumbo Jet. Když se v baru židle na stůl dávají, nechoď ještě pryč, máš času dost a neříkej, že muský šátkem mávají, to oni dělají ptákům pro radost. Že křížej cestu buráci vejch korábů, co dotýkaj se kumulu a zas. Chlovaj do hermetických oken nomádů, co na nás obyčejný nemají čas. Poslouchej, už bojíš mít, Čau, džet, pole odlítá právě včas. Pedály na doraz. Tak rozběhni se s ním po pátý runway a zamálej mi, jak ti draka vzal. Hledám tě po ulicích a nárožích, zkouším s tebou slepou bávu hrát. Po venkovských zaplivanejch národích dražích, maluju tvůj portrét po stěnách. Snad vůně horních vrstev atmosféry, ty důlky ve tvých tvářích prohloubí. Zabal se do svý moskytiéry a já jdu na pivo do podloubí. Poslouchej, už bojím, zmí, Jumbo Jet poletí odlítá právě včas pedály na doraz. Tak rozjemni se s ním po pátý rán a zamávej mi ani drak tam vzal. Áno, Hoboys, alebo Hobous, album, ktorý voňal lesom a aj e, dymom táborového ohňa, machom, dialkami, životnými múdrosťami, kamarátstvom, nádejami, túžbami. Toto všetko bolo možné prežívať aj pri počúvaní albumu, na ktorom sa Babi s Mikým a ďalšími mali možnosť realizovať, stály u modernej tremskej pesničky 60 rokov, zbierali tie ocenenia na festivale Portál aj Najdôležitejšie bolo to, že väčšina ich piesní doslova zľudovela, takže pojem houbosárny, to, to si získali tieto pesničky s tematikou železníc a stále sa vracajúcim motívom túlavých topánok v typickej e, pre nich teda verzii no a neskôr rozširovali to O celej svojej tvorbe ich pesničky bolo počuť všade tam, kde sa stali vyjadrením pocitov vtedajšieho mladého človeka, ktorý si zachoval zmysel pre krásu a tie ďaleké obzory v tej uponáhľanej dobe, ktorú tu máme aj dnes, ale už toľko ľudí sa k tomu táboráku zrejme nemá chuť posadiť okruh námetov týchto piesní ten bol široký od tých romantických tuláckých pesničiek až po balady alebo paródie, piesne o láske a o problémoch, rozprávanie o tých udalostiach, ktoré sa diali. No a boli tam aj príbehy všetných dní, rovnako poetické texty o cestách na tie vysnívané ostrovy do krajín, ktoré zvyčajne teda si dýli len v tých pesničkových textoch, lebo dostať sa na divoký západ pred 89. tak e, to bolo skôr niečo v rovine snov. No a prihovárali sa poslucháčom osobitým slovníkom bez tzv. prázdnych slov, frází slovníkom svojej generácie. No a preto väčšina bola týchto skladieb tak blízka poslucháčom a pridávali sa ďalší a ďalší. Nič nemenil na tom ani fakt, že Vaby v ostatnom období spieval svoje pesničky už potom skôr solovo. Miky si našiel pre svoje nové tituly interpretov v českobudejovickej formácii Nezmaři. Hobous sa už na plagátoch neobjavovali, ale napriek tomu pesničky išli ďalej, žili si svoj vlastný život – podobne ako aj nasledujúca skladba s názvom Tereza. Ten den, co vítr listí z města se vracel, jako Že asfaltový moře odliv má, stáže svýho koně nepozná. Řekni, kolik je na světě, kolik je takových měst. Řekni, kdo by se vracel, když všude je tisíce cest. Tenkrát, když si mi Terezo řekla, že ráda mě má. tenkrát dal jsem se Terezo naposled. Já z dálky viděl město v slunci a dál jsem se jen s hrůzou musel ptát. Proč vítr tí spoustou okenic? Proč jsou v ulicích auta jinak nic? na světě, kolik je takových měst. Řekni, kdo by se vracel, když všude je tisíce cest. Tenkrát, když si mi Terezo řekla, že ráda mě má. Tenkrát dal jsem se Terezo, kolik mi polivků dáš. Naposled z nich beden z otvíranej aut. Zasnívá od niekud nežej tón flaut a závějí starýho papíru. Pálej se černý kapky z klavíru. Řekni Kolik je na světě, kolik je takových měst. Řekni, kdo by se vracel, když všude je tisíce cest. Tenkrát, když si mi Terezo řekla, že ráda mě máš. Tenkrát dal jsem se Terezo, kolik mi polipů dáš. Naposled tak loudám se tím strašným městem sám. A vím, že Terezu už nepotká, jen já tu zůstal s prázdnou ulicí. A osamělý město mlčící. Řekni kolik světě kolik je takovej měst. Řekni, kdo by se vracel, když všude je tisíce cest. Tenkrát, když si mi Terezo řekla, že ráda mě máš. Tenkrát dal jsem se Terezo, kolik mi kolik dáš. Naposled, naposled Aj k tomu poslednému sa o chvíľočku dostaneme. Toľko teda osamnelý mesto alias Tereza, keď sa v 2008 zbierali pesničky na album 16 nej od táborových ohňů. A tohto projektu sa ako interpreti zúčastnili Vabidanek, František Nedviet, Viera Martinová, Ivan Mládek, Robert Křesťan, alebo Miki Rivola, tak práve táto skladba to všetko otvárala. Pribudli aj ďalšie výrazné tremské a folkové hitovky typu Dlouhán Frank, Jižní eskadrona, Rovnou tady rovnou, Severní vítr, Bedna odvisky, Tisíc mil, Bláznová ukolébavka, Buráky, Panenka a tak ďalej, a to je rosa na kolích. No a pribudla aj práve táto skladba a melódia Vabyho Rivolu, aj keď tam spieval teda už Mikýba, lebo Vabyho životný príbeh ten bol podstatne skôr uzavretý. On od roku 1988 trpel vážnou chorobou, rakovinou plúc. Lekári mu aj polovičku plúc odobrali. Vďaka tomu aj prestal fajčiť. V 88. sa ešte zúčastnil aj 3. tremského potlachu svetového vo Švajčiarsku s bratom Mikim v 91. navštívil Austráliu. O dva roky neskôr sa zúčastnil aj 4. svetového tremského potlachu, tento za oceánom v Koloráde. Zložil počas svojho života takmer 300 pesničiek, napísal 25 poviedok, tie boli publikované v časopisoch. No a jeho životný príbeh sa napokon skončil 27. februára v tomto roku to bolo 30 rokov, od momentu mal 59, takže tesne pred tou 60 ktorú by si o plus minus mesiac bol pripomenul. My sme si to dnes mali možnosť vďaka jednotlivým skladbám a pripomenieme si to teda ešte aj tou záverečnou s názvom Odjíždím. Odjíždím. Aj listí, rána jsou kalí a slunce nezná stín. Blíží se den, kdy nejste si moc jistý, až vlak zahouká, že neodjedete s ním. Odjíždím a za sebou mám babí léto, odjíždím a barvy sbírám do očí. Odjíždím a vůbec nevím, k čemu je to, odjíždím a nikdo se neotočí. Horí a nemám ani stání, co je tam, kam supí tenhle vlak. Horí a mám jediný přání, vrátit se za zpátky, jak na jaře pták. Vlak nečeká, na slunce zimou přijí, šátek je bílej a holka nezná pláč, pár drsných slov a všechno je hned jiný kous cigaret a je z tebe zase rváč. Odjíždím a za sebou mám a výleto, odjíždím a barvy sbírám do očí. Odjíždím a vůbec nevím, čemu je to, odjíždím a nikdo se neotočí. Odjíždím a nemám ani zdání, co je tam, tam supí tenhle vlak Odjíždím a mám jediný přání, vrátit se za zpátky jak na jaře Rok chodí sám, jak barvy v kalendáři, má noci chladný a sem tam bílej den, jak starý strom nosí počasí v tváři. Léto je pryč a jaro za rohem. Odjíždím a za sebou mám smírám do očí. Odjíždí a vůbec neví, že mu je to. Odjíždí a nikdo se neotočí. Odjíždím a nemám odjíždí. Tak už si vykračujeme druhou polovičkou úseku, ktorý dnes je o petrolejke a obzraní sa predovšetkým opäť eh, trošku viac do minulosti. Dnes nám to spestrili aj tzv. rivolovky, ale ešte tu máme niečo aj v podstate z tej istej oblasti, len vo finále k tomu sa prepracujeme cez ďalšie udalosti, ktoré nám 9. aprílový deň priniesol a tí, ktorí boli vďaka tomu aktívni. V roku 2003 Európsky parlament schválil v Štrasburgu prijatie Slovenskej republiky a ďalších deviatich krajín do Európskej únie. Odvtedy nevychádzame z údivu aj keď by možno niektorí radi vyšli <laughs> práve z tej únie, za vstup Slovenska hlasovalo 521 poslancov, ktorí e, mali aj samozrejme tých na druhej strane, 21 sa vyslovilo proti, 25 sa hlasovania zdržalo. V 2003. Národná rada Slovenskej republiky tiež schválila zákon, na základe ktorého vzniklo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ale že by nejak pomáhalo tým, ktorí o tie práva prichádzajú, to veľmi nevidieť. Bola tu aj svadba pred 20 rokmi, britský následník trónu, vtedy princ Charles, dnes by mal byť kráľom Karolom, sa ženil s Kamilou Parker Bowles, v 2011 6 ľudí zahynulo v Holandsku potom, ako ozbrojený muž začal v nákupnom stredisku okolo seba strieľať z automatickej zbrane, až potom otočil zbraň smerom ku sebe. V 2013 Slovenská republika spoločne s ďalšími 27 štátmi spustila prevádzku šengenského informačného systému druhej generácie ktorý plne nahradil dovtedajší šengenský informačný systém tej prvej generácie. No a boli tu aj voľby v Maďarsku v 2018. Vyhrala strana Fides premiéra Viktora Orbána. V parlamente si udržala dvojtretinovú ústavnú väčšinu a stále robí vrázky všetkým tým, ktorí majú radi poslušných a nie sú nadšení, keď niekto vybočuje z radu. Teraz my vybočíme tým, že si pripomenieme Dá sa povedať, že je to vhodné na každý deň, nemusí to byť len s tým zeleným štvrtkom spájaný Medzinárodný deň boja proti hluku, pretože z času na čas všetci radi niečo vypneme a minimálne vo chvíli, keď chceme zadriemať, tak k tomu potrebujeme ticho. Najdu sa aj takí, ktorým nevadí kľudne aj ruch na železničnej stanici a zadriemu. O tichu sa v jednotlivých nahrávkach e, snažili niečo ponúknuť viacerí interpreti. Tou prvou, ktorá to tu v tejto chvíli bude mať možnosť odprezentovať, je Eva Farna. Tá v roku 2007 prišla s albumom, ktorý dostal dokonca ako hlavný názov toto slovíčko a bola tam aj titulná pesnička, ktorá celý album otvárala. Ticho. Posílá ho do nálad, doslova vážne tě mám ráda a možná i dál. Už se pár dní snažím říct, tichá fráze čím dál víc. speváčka Střinca. Mimochodom, napriek tomu, že ticho ako také, to je stav bez zvuku a má význam vo viacerých oblastiach. V tom rečníckom prejave je to taký dramatický prostriedok. Pri smutočných obradoch je tu minúta ticha. Z toho filozofického hľadiska vzniká absenciou alebo zrušením reči predovšetkým. No a z fyzikálneho sa za hlboké ticho považuje intenzita zvuku do 10 decibelov, za ticho ešte intenzita zvuku aj do 40 decibelov. Nad tieto hodnoty sa už hovorí o hluku. Pojmy ticho a hluk sa môžu aj prekrývať. No a napriek tomu, že by sme si mohli pripomenúť aj veci, ktoré by mohli byť upokojujúce, pesnička typu Stretnutie s tichom, Palahamela s textom Kamila Peteraja. V štýle vybral som sa v noci na stretnutie s tichom, pomaličky mizlo mesto za taxíkom, cesta bola mokrá, pole tmavo spalo, vystúpil som z auta, to ticho tam už stálo, tak e, <laughs> ja som si dovolil povytiahnuť a ešte si dovolím povytiahnuť pesničky, ktoré až také pokojné, napriek tomu tichu v názve, určite nie sú lebo svojho času so svojím tichom prišiel aj Meky Žbírka, keď ponúkal albumovú štvorku, to už nebolo o spolupráci s Kamilom Peterajom. Album Nemoderný chalan si zhudobnil a otextoval sám a aj to tak vyzeralo, v tom dobrom slova zmysle, samozrejme. Pesnička Ticho to tam všetko doplňala a Laci Lučenič ako gitarista sa mohol vyblázniť. budem sedieť aspoň dve, tri hodiny. Nohy pekne vyložené a na tvári noviny. Konečne tak zase nájdem svoje vlastné myšlienky. Bez telky a gramofónu, priateľov a milenky. toto bolo obdobie, keď e, všetko okolo Mekyho sa menilo. Po tých prvých troch albumoch aj skupina Limit v podstate nezostal kameň na kameni, okrem Laciho Lučeniča, ktorý tam mal pod palcom aj aranžmány, elektrická gitara, akustická gitara, bas gitara, klávesy, aj ten bicí automat, hoci teda Jozef Lacená ako bubeník bol tiež v akcii za basou alebo basu mal pod kontrolou Jarda Janas, Svate Juřík ako klávesák a na saxofón v pesničke Páčiš sami si zahral Miroslav Lukáčik. To bola zostava, ktorá tvorila kapelu Limit v tých 14 pesničkách. Tie najvýraznejšie hitovky, samozrejme 22 dní, pozri čo pre teba mám, s tebou je kríž, to by mohli byť také tri najvýraznejšie popevky, ktoré dodnes rezonujú. Samozrejme ešte pesnička Poradci sám. To bola jedna z prvých aj klipovo ponúknutých nahrávok, ale textársky teda všetko zaobstaral Meky Šbírka, čo sa týka muziky tak v jednom prípade sa realizoval Laci Lučenič a bol to tiež taký netradičný repovací prvok v pesničke V-klub dnes večer pôjdem do vej klubu, ak zo seba strasiem strach a tak ďalej. To sa môže tiež mnohým vybaviť v súvislosti s týmto albumom, ale ticho tu dnes znelo teda kvôli téme, ktorú si držíme a ešte chvíľočku budeme, hoci teda aj keď názov piesne, ktorú textoval Standa Jelínek, je Ticho lieči, melódiou to opatril Borivoj Medelský, a tak na začiatku tých 80 -tých rokov sa takto realizoval aj so skupinou Metrum Jan Greguš, tak tým, ktorí očakávajú šepot polných kvetín, tých musím upozorniť, že to bude absolútny opak. kde prehluším, vniká pod košů. tón, lebo ticho lieči, rodák z Handlovej Jan Greguš, tak, tak tomu to spievalo, keď bol ešte rockerom so skupinou Centrum, natočil viacero takto ladených pesničiek, aj baladických Parcels alebo Žijem, boli tam aj ešte rokovejšie nakladačky typu Hej Maťo, aj slovenská dievčina Janošík, jahody so slaninou, predtým so zmrzlinou, lebo súdruhom sa kombinácia jahody a slanina až tak nepáčili, takže Pavol Jursa ako textár bolo treba trošku upravovať, ale neskôr sa to v tejto verzii tiež dostalo medzi poslucháčov. No a dnes nám to uzavrelo tzv. trikolóru, pesničky o tichu, tieto majú za sebou, no a za sebou to bude mať pomaličky už aj Petrolejka, ešte pol hodinka nám tam zostáva, ale ešte zostal jeden neprehliadnutelný element, aspoň teda pre nás v rámci tej hudobnej mapy, po ktorej e, zrakom blúdime a budeme ešte chvíľočku, lebo máme tam aj čerstvého sedemdesiatníka, ono na každého raz príde, aj v tom dobrom slova zmysle, aj v opačnom a už sa to teda týka aj Igora Pavelicu, ktorý ako líder skupiny Belasi si prešiel všeličím verný country music. Nenapraviteľne práve v 8. aprílový deň jeho narodeninovým, tak ako sa to týkalo aj Dany Vlkovej alebo Ivety Bartošovej, Viktora Porkristla. Je to tam celkom košaté. 81. výročie si pripomínal Jirka Kaleš, ktorý sa stal svojho času súčasťou napríklad kapely Rangers, ale máme tam aj iné mená z takých tých vzdialenejších ročníkov keď sa už pozrieme na tzv. narodeninových oslávencov, tak e, viac aj menej známi sú tu okrem iných napríklad britský staviteľ párnych lodí, projektant železničných mostov Isambard Kingdom Brunel, narodený v roku 1806 a dotiahol to naozaj pekne ďaleko, pretože Napriek tomu, že fajčil 40 cigár denne a spal iba 4 hodiny, ten život bol krátky, áno, 53 rokov podľahol mozgovej mŕtvici, ale po rokoch si na ňo spomenuli na britských ostrovoch, keď v roku 2002 išlo o anketu najväčší Brit všetkých čias, tak sa dostal na druhé miesto. Jednotkou bol Winston Churchill, princezná Diana, nasledovali aj také legendárne postavy ako Charles Darwin, William Shakespeare, Isaac Newton, Alžbeta I, John Lennon, Horátio Nelson alebo Oliver Cromwell. No a tento pán sa teda ocitol na striebornej priečke. Pokiaľ ide o Vlastu Buriana, toho tiež snáď netreba pripomínať. Ten zase obsadil najvyššiu pozíciu v ankete o kráľa komikov to zase Česká televízia prišla s takouto anketou no a samozrejme ako divadelný filmový herec sa zviditeľnil naozaj výrazným spôsobom množstvo filmových titulov dodnes to mnohým spôsobuje tie príjemné pocity samozrejme nie každý má rád aj takýto štýl humoru ale jemu sa týmto spôsobom zadarilo osloviť mnohých a vtipným človekom je aj samotný Igor Pavelica. Tí, ktorí zavítali na jeho koncerty, vedia, o čom je reč. Zvyčajne, keď e, pesničky sprevádza tým sprievodným slovom, tak je to tak skôr o bratislavskom nárečí, ale ako náhle spustí v pozícii speváka, tak tá slovenčina má nádhernú podobu, Napokon pripomenieme si to v pesničkách a začneme trošku netradične skladbou, ktorá pôvodne nevznikla vďaka Igorovi. Boris Skokňa by mal byť pod pesničkou podpísaný a svojho času ju ponúkali aj bystrickí jazdci. A v tých 90 -tých rokoch s ňou prišla aj skupina Belasi s pesničkou Človek s gitarou. Človek s gitarou ktorý snáď má zlatý rád. Niekto stratí sa skôr, než niečo z toho pochopí. V horách vysokých, kde už končí svet, v mestách bohatých, čo sú samý kvet. Ľudia poznajú muža, ľačo slovom roztopí. už dávno zapadla, prachom roklín stáva zas. Melódia v piesni nádej má, stále počujem ten hlas. V noci prišiel k nám človek a s ním sem, človek s gitarou vlasy, samá srieň, kde sa odmení za noc svojou vlastnou pesničkou. Vlhka na strunách a s ňou tichý spev ľahko premenil slzy na úsmev. Potlesne čaká ráno, zvysne človek s gitarou. Lásku k piesni nechal nám, preto mám ten príjem kde si ľad. Ten príbeh stále nedá mi spať a preto musím tu pieseň hrať. Nikdy neskončím, nikdy nezostanem s ňou stáť. Lambáda, ako bolo v pesničke <laughs> tiež pripomenuté. To je pesnička, ktorá nám teda otvorila tento blok, ktorý bude venovaný country kapele Belasi. Tá vznikla v roku 1982. No a zakladateľmi, okrem Igora Pavelicu, hráča na akustickú gitaru, inak výborne hrá aj na fukaciu harmoniku a o speve to ani nehovorím tak tými ďalšími zakladajúcimi členmi e, boli tiež Jaroslav Pekárik, hral na 5-strunové banjo a Karol Školár, ktorého takou doménou bolo hovorené slovo, ale aj zaspieval. Názov Belasi ten vznikol odvodením od hudobného štýlu bluegrass, čiže modrá tráva. V tých rokoch volať kapelu Modrý tak viete, za socializmu tam veľa vecí inej farby ako červenej, bolo trošku problém. No a ono sa to spájalo aj s bratislavskými futbalistami, hokejistami, tam ako nebolo to ďaleko, čo sa týka náklonnosti muzikantov k týmto športovým odvetviam. Jediný rozdiel bol ten, že teda futbalisti, hokejisti občas prehrávajú, zatiaľ čo Belasi iba vyhrávali. Od roku 1982 boli fungujúcou kapelou na báze amatérskeho hrania, vidina toho slobodného povolania, hovorila sa tomu voľná noha, tak bolo to tak silné, že v 85. sa Belasi stali prvou profesionálnou skupinou na Slovensku, ale živiť sa country hudbou aj vtedy, aj dnes, tak to je dobrodružstvo, ako o tom teda popisuje aj samotný Igor v rámci príbehu tejto kapely, ale čo kto chce, tak, tak mu treba. Z týchto, ale aj z mnohých iných dôvodov sa preto logicky v kapele vystriedalo viacero solistov, prípadne radových členov, až do súčasnosti to bolo už nejak okolo 50 -ky. No a jedno, čo ho tešilo, bolo, že vyše polovička týchto mien e, tvorí aj súčasné kapely v rôznych iných oblastiach hudobnej scény. Ďalšia pesnička bude už z pôvodného spevníka tejto formácie a treba povedať, že sa zaradila už v 80 rokoch medzi tie, ktoré boli neprepočutelné, lebo sa ozývali aj z rozhlasového vysielania. O text sa spostaral aj Peter Brhlovič, ktorý bol už aktívny aj v predchádzajúcom období v prípade iných interpretov. Igor Pavelica to zhudobnil no a priznal nerád veľa vecí zo svojho života. Zbieram autá a rodinné domy. Priznávam, nerám, mám chuť zjaci ženu, no tá, ktorú hľadám, má nadmernú cenu. Priznávam, nerá, čo mal som, už nemám, čo kúpil som draho, ti hneď lacno predám. Priznávam, nerá, že nemám rád lečo a nechápem ľudí, čo vravia stále prečo. nerád, že život sa mení a pred slnkom schovávam hlavu si v tieni. Priznávam nerád, mám ešte chuť byť sa do no chlapčenských rokov vkrádať sa, v žica. Priznávam nerád, že chcel som byť iný, však rád nosím trička a zodraté činy. Priznávam nerád, že z chlapca chlapíva, to nezmúdr za múdrych občas sa skrýva. ďalší pesnička, niekedy netradične, nečakane a môže byť, že nečakané boli aj miesta, kde sa Belasi svojho času objavili, po celom Československu koncertovali od Svidníka po Tachov, v Poľsku, v západnom Nemecku, v Bulharsku, v tých skorších obdobiach. Aj počet e, účinkujúcich na pódiu bol rôzny, niekedy dvaja, potom aj 4, 5 až 8 čo bolo asi najpočetnejšie. V neskoršom období e, to bolo opäť o dvojici, hlavne Miško Dočelomanský mladší, po boku Igora Pavelicu na pódiu. No a v roku 1986 sa dostali už aj do Československého rozhlasu, do Československej televízie. Zhruba 11 pesničiek natočili, skladba Kamaráti, tá vyšla na albume Keď vchádza ráno, to bola kompilácia country a bluegrassových e, interpretov pesničiek vydavateľstva Opus. No a keď mali 15 rokov, tak si dopriali niečo, čo iní vedia vyhodiť von už v priebehu prvého roku svojho pôsobenia na scéne, čiže albumu. Dlho, predlho to trvalo a došlo na projekt s názvom Kamaráti v 97. Malo to aj svoje moto venované všetkým kamarátom, žijúcim a aj tým, ktorí sú už na väčšnom vandri. Ten druhý album ponúkli k 17. O dva roky neskôr s názvom Zatýkač. Tiež to malo svoje moto. Vydali sme to rýchlo, aby sme to stihli ešte v minulom storočí. A stihli to, lebo to vyšlo 20. decembra roku 1999. Napriek tomu ešte zostaneme verní jednotke lebo na nej sa objavili, dá sa povedať, že tie najvýraznejšie pesničky, aj keď boli na novo točené. Ešte aj e, s Ivanom Zadrabajom ako bas-gitaristom, ktorý mal pod palcom aj tú rytmiku, lebo on tam, jak hral na basu, tak ešte popri tom nohami ovládal aj bicie. Takže to bolo celkom zaujímavé sledovať na tých koncertných pódiách, no a nechýbala, a v podstate dá sa povedať, že asi ani dodnes nechýba v rámci koncertných vystúpení v repertoári tiež pesnička s názvom Električka. Či keď ráno ide von, vidím, aký je zhon, ľudia v električke pravia, to je deň. Jeden chce ho skvelý mať, iný zasa stále smiať, ale nikto zatiaľ nerobí nič preň. Električka vytvára, súboj s časom doháňa, nech si náladu hneď spraví každý sám. Sme tu ako rodina, je siedma hodina a už cestujeme všetci sem a tam. Je to deň, krásny deň, ako sen, krásny deň, je to tým, že je čisté nebo jasné. vidím, všetko okolo nás začína prekrásne. číslo 5 Vozí ľudí sem a späť, iba kúsok miesta nám v nej postačí. Na zástavke pribrzdí, krde detí vypustí, a tak sa ti táto cesta zapáči. A je to deň, krásny deň, ako sen, krásny deň, je to tým, že je čisté nebo jasné je to tým nadšením, áno tým, dojatým, všetko okolo nás začína prekrásne. A je to deň, krásny deň, ako sen, krásny deň. Je to tým, že je čisté nebo jasné. Je to tým nadšením, áno tým dojatím, všetko okolo nás začína prekrásne. A je to deň, krásny deň, ako sem, krásny deň. Je to tým, že je čisté nebo jasné je. Je to tým nadšením, málo tým dojatým. Všetko okolo nás začína prekrásne. Všetko okolo nás začína prekrásne a všetko okolo nás začína prekrásne. A o tých začiatkoch e, to bolo aj v roku 2002, keď si Belasi pripomínali 20. výročie svojho založenia, trvania a hrania kapely. Pri zakladaní by si málo kto pomyslel, že to dotiahnu až po 20. 3. 3. 2002 v Bratislave Dúbravke Vzniklo aj hromadné foto všetkých žijúcich belasích pod mottom aj ja som bol belasí. Fotenia sa samozrejme teda zúčastnili len tí, ktorí mohli prísť, pretože niektorí už boli v ďalekom zahraničí a niektorí, ako sa zvykne hovoriť, na väčšnom vandri. Takže sa tam na obrázku napokon objavilo 22 členov, ktorí prišli a nemali problém s fotením. No a v rámci oslavy vyšiel aj nový v poradí tretí album s názvom Belasa Harmonika. Bol to osobný prínos Igora Pavelicu k jubileu splneným snom vydať takýto album, lebo to bolo len o instrumentálkach. Tá harmonika v hlavnej úlohe, a aby toho nebolo dosť, tak e, na jednej z fotografií bola aj staronová zostava, s ktorou sa Belasi prezentovali na rôznych hudobných vystúpeniach a festivaloch a po dlhých rokoch e, tam mali aj nového člena v poradí 33. Takou prvou premiérou bolo vystúpenie na záver výberového kola festivalu country Lodenica Piešťany na Vajnorskej v marci 2002, kde toto vystúpenie sa stretlo s obrovským ohlasom prítomných, ktorí v rokoch, keď Bela si začínali tvorili tiež súčasť bratislavských alebo slovenských kapiel a tanečných združení a tak sa teda toto jubileum prenieslo aj na iné, či už fungujúce alebo nefungujúce hudobné a tanečné skupiny. No a samozrejme, že ono sa ešte pokračovalo v hraní a ani s vydávaním albumov to nebolo ešte definitívne, ale stále ešte spomíname na obdobie, keď to bolo o trojlistku, Igor Pavelica, Michal Dočolomanský mladší a Ivan Zadrabaj, ktorý je takým hudobným svetobežníkom, pretože sa objavil aj v iných formáciách, či už to bola skupina Gravis, kapela Babylon, skupina Metrum, dnes spomínaného Jana Greguša, alebo kapela Atak. Tam všade je spomenutá aj táto postava, ešte aj súrodenci Hečkovci môžu spomínať na jeho spoluprácu, alebo Pavol Hamel, Bystrík, Našli by sme ho na viacerých projektoch. Vicky Matušovová a tak ďalej. No ale teraz to bude opäť skupina Belasí a trošku aj spomalíme, lebo je pripravená v poradí aj skladba s názvom Keď idem ulicou. Keď idem ulicou. času zostal mi lerám. Nemôžem zabudnúť na známy obraz. Stretnú tak maliara, kúpim si ho zas. Ale má to chybu v tom, že sú všetci za rohom, ja s ňou sa viac nestretnem. Po ňom sa zľahala zem, si sa dá na starú Valandu. Prvý raz ňou sám nemôžem zabudnúť na známy obraz. Splátna ma pohľádza modrý oči jas. sú všetci za rohom. Ja s ňou sa viac nestretnem, po ňom sa zľahla zem. klamal Ja bol som jej maliar Nemôžem zabudnúť na známy obraz Stretnúť ju ešte raz Bol by som ním zas Ale má to chybu v tom Že sú všetci za rohom ja s ňou sa viac nestretnem. Po ňom sa zľahla zem, idem ulicou, ale keď idem životom, tak prichádzajú aj rany, aj tie príjemné veci šťastie Keď mal Igor 50 tak e, sa v kapele objavil 37. člen nekonečných belasích, Braňozvolenský, basgitarista. No, bol tam iba 3 mesiace, lebo bolo treba podstúpiť operáciu chrbtice, takže bolo treba hľadať 38. člena, prišiel Peter Dávidek a kolotoč cvičenia a hrania sa rozkrutil na novo a roky prišli, jej pribúdali, bolo tam aj možné oslavovať 30 v prípade kapely. Neskôr e, mali aj nového člena, 14-ročného bubeníka, tým bol e, Matia Miller, e, ktorý s kapelou chvíľočku hral, lebo tam bol aj ocino, Martin Miller ako elektrický gitarista, staronový Peter Davidek, basgitarista Michal Dočolomanský, mladší a Igor Pavelice zahrali si aj v Piešťanoch na Lodenici. No a keď sa dostaneme k tým čerstvejším udalostiam, rok 2023, no z troch zakladajúcich členov kapely už zostal Igor sám, v apríli zomrel Karol Školár, júni Jaroslav Pekárik. No a neskutočne pravdivo teda vyznieval text skladby Kamaráti, ktorú Igor písal ešte v roku 1982 pri vzniku kapely. Takže práve tú pesničku si dovolím použiť na záver. Poďakovať sa Igorovi aj za tie príjemné chvíle, keď sme sa mali možnosť stretávať na jednotlivých akciách a vždy to bol človek e, veselej mysle a toto všetko z neho vyžarovalo aj z pódia, aj v zákulisí, aj keď niekedy tie pesničky boli aj o zamyslení, ako tá záverečná z tohto bloku. Na začiatku boli len dvaja tretí, sa pridal k ním Chceli vždy víťaziť pravdou nad všetkým zlým. Každým závidel šťastie, mladosť, silu a chýr. Zo dňa na deň puto rastie, naberá nový štýl. Najviac bolí papá zrada, keď ju nečakám. čovek sa dobrima pravdivého v pesničke. Zlý človek sa dobrým naozaj málo kedy môže stať, ale existujú výnimky. Sme pred finále, tak ešte pred poslednou pesničkou, ktorá už bude z trošku iného súdka. Zoznam tých, ktorých máme dnes v kalendári 9. apríla. Začalo to Petrom Naďom, ale pridať môžeme aj vynálezcu antikoncepčných piluliek, v roku 1903 sa narodil americký endokrinológ, biológ, fyziológ Gregory Goodwin Pinkus. Hugh Hefner, vydavateľ pánskeho časopisu Playboy, ten bol ročníkom 1926, takže o rok storočnica. Pred 4 rokmi nás opustil v septembri Jean-Paul Belmondo, dnes by mal 92 rokov. Legenda filmových titulov Muž z Ria, Muž z Hongkongu alebo Muž z Akapulka ale boli tam samozrejme aj ďalšie tituly Sympatický darebák, Veľký šéf Borsalino, Zviera, Policajt alebo darebák, Profesionál Veselá Veľká noc, Finta, Samotá, Rad tak ďalej no natočil toho pekne veľa a stal sa legendou už počas svojho života 75. narodeniny by si dnes mal pripomínať rodák z Martina herec Ivan Romančík, syn Ela Romančíka. Viacero ocenení v jeho rukách aj za dubbing Zlatá slučka, Dennis Quaid, ten je ročníkom 1954, aj hudobníkom, aj hercom, rešil si všeličím, aj tromi manželstvami, to druhé mal z Meg Ryan v rokoch 1991 až 2001 Andres Aldama Cabrera, ročník 1956, kubánsky boxerista, v 76. na Olympiáde v Montreale strieborný, o ďalšie 4 roky v Moskve zlatý, no a zlatú medailu získal aj na panamerických hrách v 79. Jacques Villeneuve, 54. výročie narodenia, jeho ocino Žil bol tiež úspešný ako pilot Formuly 1. Žak sa stal majstrom sveta v 97. roku. Radovan Kaufmann, ten sa narodil v Partizánskom v roku 1978, bol paraolimpijským reprezentantom v cyklistike a zakladateľom kampane na kolesách proti rakovine. Získal aj zlatú medailu v cyklistických pretekoch na 1 km s pevným štartom, dokonca v olympijskom rekorde a bol aj viacnásobným majstrom sveta, zobral v júni 2003. No a Milan Bartovič, rodák z Trenčina, ten sa stal hokejistom a so Slovenskom získal v 2012 aj striebro vo Fínsku. Čo sa týka odchádzajúcich, Ladislav Hemer, to bol český herec, zomrel v roku 1949, mal iba 44 rokov predčasne inak e, pôsobil v súbore Vlastu Buriana, z hodovokolností zomrel v deň jeho narodenín. Ďalšia postava, to by mohol byť e, Arnošt Pátek, ktorého tu máme aj v pesničke, ho na konici, to si o chvíľočku pripomenieme. Jiří Ornest, ten ako herec tiež sa mal možnosť prezentovať, inak bol manželom Daníly Kolářovej, nositeľom ceny Alfreda Radoka z roku 1996. Je to 8 rokov od jeho odchodu. No a rok neskôr zomrel v Bratislave aj politik a diplomat Ivan Mjartan. Môže byť, že ako tajomníka na ministerstve kultúry si ho mnohí ešte dokážu vybaviť. A môže byť, že aj Arnošta Pátka si ešte vybavíte pri počúvaní záverečnej pesničky, ktorá takto predpoludním nevyznie tak ako niekedy pred polnocou alebo vo večerných hodinách, ale je to dobre vhodné do záveru a Petrolika už hasne. Pri tej nasledujúcej sa do počutia teší Peter Kršiak, inak Arnoš nás opustil v roku 2009, približne toho 9. apríla, lebo niekoľko dní nebral telefón, našli ho už bez známok života. Nedožitú 70 sme si pripomenuli v marci a dnes aspoň jednou pesničkou spomíname. season. jenom já. Vím, že zároveň vyjde slunce, právě když končí den. Co tu s námi byl, jen co měl, ani chvíli ty, jenže já

plne končí den a ja mám svítání. Já ti totiž říkat smím, buď mým sluncem půlnočním, končí den, ty záříš čím dál víc. že zároveň vyjde slunce právě když končí den. Co tu s námi byl, jen co měl, ani chvíli byl, jenže já vím, že zároveň vyjde slunce právě když končí den. changer